بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والثالث المعتل اللام ويقال له الناقص وذو الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك إلى الآخر Evet İzzi'den 34. dersimize geldik. Ecvef konusunu dünkü dersimizde bitirdik. bugün mu'tellül yani lamül fiili illetli olan yani diğer bir ismiyle nakıs konusuna giriyoruz. Nakıs konusunu işliyoruz. Hemen hemen mu'teller içerisinde en uzun konusu en uzun süren nakıstır. Mu'tellül fa misal onu okuduk. Mu'tellül ayn diğer bir ismiyle ecvef onu okuduk. Şimdi mu'tellül lame geldik. Yani lam işte sırayla gidiyoruz. Faul fiili illetli okuduk. Aynül fiili illetli okuduk. Lamül fiile geldik. Lamül fiili illetli olana geldik. Ve salisu el mu'tellül lami ve yuqalu lehun naqisu diyorum. Dammeli okuyorum. Eğer fark ettiyseniz daha evvelki derslerimizde ve yuqalu lehul ve yuqalu lehul asamme okumuştum. Veya ve yuqalu ve yuqalu lehul mutabaka ve yukalu lehul misale ve yukalu lehul ecvefe. O şekil okumuştum. Şimdi gerçi konumuz değil konumuz değil nahvun konusudur ama yine de olsun anlatayım bir zihniniz için bir idman olur bir ön hazırlık olur bir e, e daha o konulara gelmeden az çok bir aşinalık peyda edersiniz. Faydalıdır böyle şeyler. Bazen konunun dışında ileriki konularla alakalı bazı meseleleri anlatmak talebenin zihnini geliştirir, zihnini gelecek derslere hazırlar. Şimdi geçen şimdi bu derslerimiz kaydedildiği için bazı şeyleri mecbur söylüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. İleride bazı insanlar, talebeler bunları dinledikleri zaman e, yanlış anlamasınlar. Şimdi geçen mesela mudaaf konusunda ben ibareyi şöyle okudum. Dedim ki faslun fil mudaafi ve yuqalu lehul asamme Essamme kelimesini meftuh yani mansub okudum. Neye dayanarak okudum? Bunu nasıl okudum? Yukalu fi'li mudara binay meçhul. Lehu car mecrur. Bu lehu'yu yukaluya naibi fail yaptım. Naibi fail. Essamme ise mef'ulu bihi olduğu için mef'ulu bihi olduğu için meftuh okudum. Yani mansub yaptım onu. Şimdi bu bu şekil okuma tabi ben o zaman pek dikkat etmeden bu şekil okuyup geçtim. Ee, çocukluğumda da ben izi okuduğum zaman zaten e, kendi kendime yani ders aldığım zaman dil bilmediğim için e, o zaman kendi kendime izi okumuştum anlayarak. Şimdi e, burayı ben asamme okuyordum. Diğer yerleri de aynı şekil. Buna dayanarak yani lehuyu naibi fail Es-Samme zaten mef'ulu bihi olduğu için tabi şu anda nahvi okumadığınız için bunları anlamayabilirsiniz ama az çok biraz avamili bilgiden öğrenmişsiniz. Fakat bu hilaf-ı evla diyelim. Yani ve yukalu lehul esammu okumak daha iyidir. O zaman da ben bunu esamma okuduğum zaman da biliyordum esammu da okunabilir. Ama esammayı tercih ettim. Şu anda diyorum keşke esammu okusaydım daha iyiydi. Çünkü ee, ben e, bu kuralı unutmuştum. Sonradan baktım nahu kitaplarına, camiye baktım mesela. Siz de göreceksiniz, okuyacaksınız inşallah. Şimdi bu nahu kitaplarının çoğunu ben kendi kendime okudum. Beni tanıyanlar biliyorlar. Kendi kendime okudum. Yani ders ile değil. Mesela bir cami kitabını düşünün. Mevlana Cami, nefis bir nahu kitabı. Onu ben dersle okumadım mesela. Baştan öyle kendi kendime bir roman okur gibi çabuk çabuk hızlı hızlı üzerinden geçerek yani okudum. Bazı kurallar böyle zihnimde unut, unutuyorum, unutmuşum. Şimdi nahvun kaidelerinden bir tanesi de budur. Diyor ki bir fiilin mef'ulu bihisi varsa eğer cümlede o fiil meçhul yapıldığı zaman diğer mef'uller değil de illa mef'ulu bihi e, naibi fail olması lazım. İlla mef'ulu bihi naibi fail olması lazım. Ha mef'ulu bihi yoksa istediğiniz mef'ulü naibi fail yapabilirsin. Yani istersen mef'ulü mutlakı yaparsın, istersen mef'ulü lehu'i yaparsın, istersen mef'ulü fihi yaparsın naibi fail. Ama mef'ulü bihi varsa mef'ulü bihi naibi fail yapmak zorundasın. Şimdi burada da yukalunun binay malumunu düşünün. Mesela kale kale faili içinde huve yani o dedi. Lehu onun için yani mudaaf için dedi. Ne dedi? El asamme dedi. Asamme mef'ulü bihi. Lehu mef'ulü lehu car mecrur. Şimdi yukalu yaptığımız zaman, meçhul yaptığımız zaman lehu'yu naibi fail alamıyoruz Basra ekolüne göre, Basra mezhebine göre. Şimdi okuyacaksınız ileride. Nahvun da mezhepleri var. Mesela, mesela en meşhur iki mezhep Basra mezhebi ile Kufe mezhebi. Ha Basra mezhebine göre de burada göre burada lehu'yu naibi fail alamaz Çünkü mef'ulu bihi var. Mef'ulu bihi olduktan sonra yani asamme kelimesi mef'ulu bihidir. Kalenin mef'ulu bihisi, yakulunun mef'ulu bihisidir makule kavuldur yani. Ha burada mecburen mef'ulu bihi naibi fail yapacağız. Yani yukalul esammu diyeceğiz. Esammu naibi fail yapacağız. Yukaluya lehu'yu da arada okuyabiliyoruz tabi okuyoruz. Şimdi e, Kufe ekolünde ise yukalu lehu o lehuyu naibi fail yapabiliriz. Tabi evla olan yine esemme kelimesini naibi fail yapalım ama lehuyu da naibi fail yapıp esemmeyi e, mensup okuyabiliriz. Yani benim bunu mensup okumam e, yine caizdir veya sizin de okumanız yine caizdir. Kufe mezhebine göre caizdir ama esammu okusaydık daha iyi olurdu diyor. Evet ve yukalu lehul esammu veya diğer şeyde mesela ve yukalu lehul mutabak hemen e, diğer sayfada hemen mudafı okuduğumuz sayfanın hemen sonrasında ve yukalu lehul mutabaka okuma okuma imkanımız olmakla beraber ve yuqalu lehul mutabaku desek daha iyi olur. Aynı durum. Veya misalda mesela ve yuqalu lehul misalu ve yuqalu lehul misale desek olur ama ve yuqalu lehul misalu daha iyi olur. Veya ecvefte ve yuqalu lehul ecvefe dedik ama ve yuqalu lehul ecvefu desek daha iyi olur. İşte bunu ifade etmiş olayım, arz etmiş olayım. Burada da ve yuqalu lehun nakise diyebiliriz. Aynen diğerlerinde dediğimiz gibi. Yuqalu fiildir. Fiil-i mudaraatır. Binayı meçhuldür. Lehu naibi fail yaparız. Nakiseyi de ona mef'ul e, evet mef'ul olur. Çünkü naibi fail geldikten sonra mef'ul gelebiliyor. Naibi fail geldikten sonra mef'uller gelebiliyor ve mensup oluyorlar. Yani binay meçhul bir fiil kendisine naibi fail aldıktan sonra geri kalan mef'uller mensup olarak kalıyor. Bunu nehuda göreceksiniz. Ama ve yuqalu lehun naqisu desek yani naqisu kelimesini mef'ulu bihi olduğu için onu yukaluya naibi mef'ulu bihi derken yani yakulu yani ma'lumun mef'ulu bihisi. Ma'lumun mef'ulu bihisi. Yani yakulu lehun nakisu. Dediğimiz yakulu lehun nakise. Yakulu der yani o kişi der. Lehu ona yani mu'telullama en nakise. Nakis der. İşte nakis mef'ulu bihi olduğu için ma'lumda Meçhulda da onun naibi fail alınması Basra ekoluna göre vacip, Kufe ekoluna göre evladır, ehsendir, daha güzeldir. Onun için nakisu okumamız daha iyi olur. Gerçi konumuz değil nehu ve siz de nehu daha doğru dürüst okumamışsınız ama şimdiden de bunu söylesem iyi olur. Evet ve yuqalu lehun nakisu ve zul erbaati. Bakın zu da zaten merfu olarak atfedildiğine göre bu nakisu okunması daha tercih edilir. Ve yuqalu lehun nakisu Ha, demek ki üçün, e, üçüncü mu'tel, mu'tellül lamdır. Yani lamül fiili mu'tel olandır. Ve yukalu denilir lehu ona, yani bu üçüncü mu'tele ne denilir? En-nakisu, yani mu'tellül lama tabi ha. Yani lamül fiili mu'tel olana ne denilir? En-nakisu, nakıs denilir. Evet, ve zul erbaati bir de zül erbaa denilir. Peki neden buna nakıs Vezül Erba'a deniliyor. Yani tesmiyenin, isimlendirmenin vecihi yönü hikmetinedir. Nakıs kelime manası eksik demektir. Nakıs, noksan Türkçe'de de kullanılıyor. Falan şey noksandır, nakıstır yani eksik. Buna nakıs denilmesinin sebebi bunda hareke eksikliği var. Mesela nasare lamül fiil nedir? Harekeli. Vecebe misal mesela. Lamül fiil nedir? Harekeli. Kale ecvef. Lamul fiil nedir? Harekeli. Burada ise lamul fiilin harekesi gidiyor. Bakın gazeve oluyor gaza. Lamul fiilin harekesi gidiyor. Lamul fiil hem elife çevriliyor hem de harekesi gidiyor. Hareketsiz kalıyor. Rama, lamul fiilin harekesi gidiyor. Yani kısaca lamül fiil hareketsiz kaldığı için yani bir noksanlık oluşuyor lamül fiilde. Çünkü diğerlerinin lamül fiili harekeli, bunun hareketsiz. Ha bu noksanlığa binaen bunun ismi nakıs olmuş. Zül erba'aniye deniliyor. Zaten onu söylüyor. Zu sahip. Erba'a dört. Dört sahip yani dörtlü. Zülerba'a niyeden li kavni olmasından dolayı madihi onun madisi ala erbaati ahrufin dört harf üzere iza ehberte an nefsike kendi nefsinden haber verdiğin zaman iza ne zaman ki ehberte haber verirsen an nefsike kendi nefsinden yani nefsi mütekellim nefsi mütekellimi vahdehu tabi mesela gazevtu rameytu dört harf üzere geliyor tabi e, rameyte ram, e, gazevte rameyti gazevti orada da dört harf ama nefsi mütekellimin getirilmesi daha uygundur. Bunları inşallah Allahu Teala sizi muvaffak eder. Sa'deddin yani Şerhü Tasrif okursunuz. Bu e, İzzi'nin şerhini okursunuz inşallah. İmam-ı Teftezani Allame İslam aleminin yetiştirdiği en büyük allamelerden ilmin e, ulum-i İslamiye'nin allamesi İmam-ı Teftezani'nin e, İzzi'nin şerhini okursunuz. Çok nefis bilgiler, çok nefis açıklamalar, çok güzel şeyler var içerisinde. İstidlali olarak sarfı öğreneceksiniz inşallah. Yani bu sarfın kurallarını delilleriyle beraber inşallah öğreneceksiniz. Orada e, anlatacak, bunları daha güzel anlatacak. Biz şimdi İzzi icmali olarak, kısa olarak okuyoruz. لكون ماضي على أربعة حرف إذا أخبرت عن نفسك Şimdi tuklabul vavu vel ya'u elifen. Tuklab. Şimdi nakıs yine nedir? Ya nakısı vavidir ya nakısı ya'idir değil mi? Yani son harf illetli ya. O son harf ya vav olur ya ya olur. Elif nereden gelir? Elif ya vav'dan gelir ya ya'dan. Bunu biliyorsunuz artık. Peki o vavla ya ne ilale uğruyor ne değişikliğe uğruyor diyor işte. Tuklebul vavu vav kalbedilir, çevrilir. Vel ya'u ya çevrilir. Elifen elife çevrilir. İza hangi sigalarda? İza ne zaman ki teharreketa harekeli olurlarsa. Teharreketa tesniye getirmiş yani vav veya ya. Hangisi harekeli olsa ve in fetaha fethali olsa ma kabluhuma ma kabilleri yani kendilerinden bir önceki harfte fethali olsa o zaman elife çevrilir. Bu kaideyi zaten defalarca söyledik. Siz de biliyorsunuz. Vav harekeli makabli meftuh olsa elife çevrilir. Ya harekeli makabli meftuh olsa elife çevrilir. Bunu biliyorsunuz. Ke gaza diyor. Gaza gibi. Aslı Gaza ve Gaza ve Vav harekeli makabli meftuh elife çevrildi. Gaza oldu. Gaza ve Vav harekeli makabli meftuh elife çevrildi. Gaza oldu. Ve remeye. Remeye oldu. Rema. Remeye ya harekeli makabli meftuh. Rema oldu. Yani gazeve oluyor gaza. Remeye oluyor rema. Gazeve nakıs-ı vavi. Gazeve gaza etti yani. Hani diyorlar fankez gazidir. Gazaya katılmış. Yani harbe, cihada katılmış. İşte gaza yani gazaya gitti. Gaza yaptı. Yani harp etti. Harp etti. Savaştı. Kafirlerle savaştı. Rema attı manasında. Gazanın asli gazeve gazeve olmuş gaza. Rema'nın asli remeye olmuş rema. Gaza rema. Bu fiili madi tabi. Evet. Şimdi burada benim elimdeki nushada gaza rema aynı şekilde yazılmış. Yani gaza ya şeklinde yazılmış. üçüncü harf. Gazeye gaza okunur tabi. Çünkü o e, gazevedir aslı ama benim elimdeki nuskada gazeye yazılmış. Şimdi remeye doğru tamam. Ye elife çevriliyor. Rema okunuyor ama yazılış yine remeye yazılıyor. Bakın bunu unutmayın. Yazılış yine reme. Hat, hat olarak imla kuralı olarak Yine remeye yazılır ama rema okunur. Fakat gaza ise elif yazılması lazım. Gaza. O zeyn harfinden sonra elif yazılması gerekirken burada ya harfini yazmışlar. Benim elimdeki nuskada hata var. Nuskadan nuskaya değişebilir. Burada da yine hata, yine mustansihlerin işidir bu. Gaza elif yazılması lazım. Rema ikisi de gaza rema okunur ama yadan geliyorsa eğer o nakıs-ı ya'i ise yazılışta yine ya harfi yazılır. Nakıs-ı vavi ise yazılışta elif yazılır. Gaza elif şeklinde yazılır. Evet ke gaza ve rema. Gelelim ve asen diyor. Ve rahan. Şimdi burada biraz başınızı ağırtacağım mecburen. Kulağınızı açın, pür dikkat dinleyin. Şimdi asa kelimesi, raha kelimesi isimdir burada. Fiil değil isimdir. Yani gazarama fiile örnek, nakıs fiile örnek. Gaza nakısı vavi, rama nakısı yay. Bu fiile örnek. Ha burada musannıf rahmetullahi teala aleyh ne demek istiyor bize? Yani illa bu ilalın olması için isim olması şart, şey fiil olması şart değil. İsimde de aynı ilal olur. Mesela asavun kelimesi isim. Asavun. Bu asavun asa var ya hani asa. Asay Musa diyorlar ya. Ala nebine aleyhissalatü vesselam. İşte asanın ismidir asa. Evet. Asavundur aslı. Kökü asavun. Lamül fiil vav olduğu için mu'teldir. Mu'telin de hangi kısmıdır? Nakıs kısmındandır. Nakısın da nakısı vavi kısmındadır. Kökü asavun. Vav harekeli ma kabli meftuh neye çevrilir? Elife çevrilir. Asa oldu. Ama dikkat edin. Burada niye asen okuyoruz? Asen. Niye okuyoruz? Asavun. Çünkü sonunda tenvin var. Nahuda göreceksiniz inşallah. İsim sonuna tenvin geliyor. Eğer başında eliflam yoksa bazı durumlar var. Bunların hepsini okuyacaksınız inşallah. Şimdi asavun. Dikkat edin. Asavun. Tenvin ne demektir? Tenvin nune sakin demektir değil mi? Nune dikkat edin. Asavun. Orada bir nun var. Vav'dan sonra bir nun var. Tenvin nune sakin demektir. Tenvinin diğer bir ismi nune sakin diyebilirsiniz. Ha, şimdi asavun. Dikkat edin. Asavun. Vav harekeli ma kabli maftuh elife çevrildik. Ne oldu? Asan oldu. Asan olunca iltikai sakineyn oldu. Asan elif ile o sakin nun yani tenvin arasında. Tenvin derken yani sakin nun. Sakin nun derken yani tenvin. Buradaki tenvin. Çünkü tenvin sakin nunla aynı şeydir. Okunuşta yani ha. Okunuşta yazılışta evet nun yazılmıyor. Yazılışta nun yazılmıyor ama okunuşta orada nun var. Talaffuzda orada nun var. Ha şimdi elif ile asan oldu ya vavu elife çevirdik. Asan oldu elif ile oradaki tenvin arasında iltikay sakinen ala gayri haddihi olduğu için elifi atıyoruz asan oldu. Asan. İşte asan nereden geliyor? Asavundan geliyor. Asavun vavu elife çeviriyoruz. Asan oluyor. E, elifi hasvediyoruz Asan oluyoruz. Ama yazılışta asa yazılıyor yine. Dikkat edin asa yazılıyor ama asan okunuyor. Ha bu tenvinliyken böyle oluyor. Ama tenvin olmasa mesela başına eliflam getirseydi musannıf rahmetullahi teala aleyh başına eliflam getirseydi ne olacaktı? El asa olacaktı. El asa. El asavu kökü. Çünkü eliflam bir e, ismin başına geldiği zaman sonundaki tenvin gider. Sonundaki tenvin gider. İşte burada tenvinli olması bunun isim olduğunun bir delilidir bakın. Burada hani gaza rama fiildir. Gaza ile rama fiildir ama asan fiil değil isimdir. Niye? Çünkü tenvinli olduğu için inşallah Allah sizi muvaffak eder. Nasip olur Suyuti Elfiye'nin şerhi. Elfiye çok nefis bir nahu kitabı. Çok güzel. O kadar zevkli ki okunması, ezberlenmesi. Bil cerri ve tenvini ve nida ve el ve musnedin lil ismi temyizun hasel. İşte orada söylüyor. Cer, tenvin bunlar ismin alametlerinde İsme mahsus şeylerden. Fiile zaten tenvin gelmez. Şimdi asan işte tenvinli olduğu için Asa değil asan okuyoruz. Ama başına elif lam getirseydik el asavu olsaydı kökü el asavu vav'ı elife çeviriyoruz. Vav harekeli makablı meftuh el asa olurdu. Asan okunmaz el asa okunurdu. Evet asa demek asa demek. Hani asa Musa diyorlar ya. Ve rahan bu tabi asan e, nakıs-ı vaviye örnek. isim, Yani ismi nakıs-ı vaviye. Nakı Sevavi e, örnek. Rahane ise Nakı Seyyai'ye örnek. Bu da isim. Bu da tenvinli. Rahan. Aslı Rahayün'dür. Rahayün. Aynı şekilde ya harekeli makabli meftu elife çevirdik. Rahan oldu. İltikai sakinen elif ile tenvin arasında olduğu için elifi atıyoruz. Rahan oldu. Manası değirmen. Hani buğdayı götürüp un yapıyoruz ya değirmen. Rahan. Bunun da başında eliflam getirseydi musannıf ne diyecektik? El-Raha diyecektik. El-Raha. Evet. Demek ki ister fiil olsun gaza ve rama gibi gaza e, nakı sevavi, rama nakı seyaiye örnek. İster isim olsun asa ve raha gibi asan e, nakı sevavi, rahan nakı seyai veya el asa el e, raha diyelim. El raha yani. El asa el raha. İster isim olsun, ister fiil olsun vav harekeli makabli meftuh olsa veya ya harekeli makabli meftuh olsa elife çevrili, çevriliyor. Dikkat ederseniz asa elif ile yazılıyor. Raha ya ile yazılıyor. Hani biraz önce dedik ya gaza da elif ile yazılması lazım. Çünkü vav'dan gelen elif ile yazılır. Ya'dan gelen e, ya ile yazılır. Elife de çevirse yine ya olarak yazılır. Tabi burada bir ayrıntıyı da söyleyeyim. İnşallah zaten onun örneği de gelecek. Eğer vav üçüncü ise böyle olur. Mesela gazevede vav üçüncü harftir. Elife çevrilince elif olarak yazdı. Ama vav dört ve dörtten yukarı olsaydı yani dördüncü harf ve dördüncü harften yukarı olsaydı o zaman vav da ya şeklinde yazılırdı. Onun örneğini inşallah göreceğiz. Ve kezalike yine bu şekildedir. El fi'lu zaidu ala selaseti ahrufin. Üç harften fazla fiil de öyledir. Yani nasıl sülasi mücerret öyle vav ve ya elife çevriliyor. Ve kezalike yine öyledir. El fi'lu zaidu ala selaseti ahrufin. Üç harfin üzerine zait olan fiil de yine öyledir. Ke a'ta gibi mesela. Ke gibi ne gibi? A'ta gibi. Aslı a'ta ve'dir. A'ta ve. Ekreme gibi. Bakın a'ta ve vav harekeli ma kabli meftuh elife çevrilmiş a'ta olmuş ama dikkat edin ya şeklinde yazılıyor. Niye ya şeklinde yazılıyor? Bunun sebebi şudur. İnşallah Saadeddin'de okursunuz Şerhü Tasrif'te. Wow, dördüncü harf olarak gelirse. İşte burada e'ta ve. Wow, dördüncü harf olarak gelmiş. E'ta ve hemze bir, ayn iki, t üç, wow dört. Ha, wow dördüncü harf veya dörtten sonra yani beşinci, altıncı, yedinci harf olarak gelirse o zaman wow ya harfine çevrilir. Yani e'ta ve olur e'ta ye. Ha, a'taya olduktan sonra zaten elife de çevriliyor. Bu a'taya oluyor a'ta. Ama a'ta ve a'ta olmadan önce a'taya oluyor ya. Onun için a'taya şeklinde yazılıyor. A'ta şeklinde okunuyor. Ama gazevede ne oluyordu? Gazeve, gaza oluyor ama elif şeklinde yazılıyor. Gaza, zeyn harfinden sonra elif yazılıyor. Ama burada a'ta ya şekli. Bu da imla kurallarıdır bunlarda hat kurallardır, Yazılış kuralları. İşte bunu bilmediğin zaman yanlış yazarsın. İşte bu müstensihler yanlış yazmış. Adamın mesleği bu mesela. Adamın mesleği yazmak. Kitapları yazıyor. Kendince düzeltiyor. Rema öyle yazılmış ya. Kendince diyor madem Rema Y harfiyle yazmış, Gazayı da Y harfinde yazıyor. Ve böyle hatalar oluşuyor. Bu hataları da düzeltmek için ne lazım? İlim lazım. Cenab-ı Hak bu ilmi içimizden kaldırmasın. Onun için çok okumak lazım. Yani bu bir mesuliyettir. Tembelliği bir tarafa atmamız lazım. Okumamız lazım. Bu ilmin kaybolmaması lazım. Eğer kaybolursa helak oluruz. Dünyada da Cenab-ı Hak bize bir tokat vurur. Ahirette de zaten rezil rüsva olup e, cezamızı çekeriz. İmkanı olduğu halde. Çünkü bu ilmin muhafaza edilmesi farz-ı kifayedir. Kur'an'ın anlaşılması bu ilme bağlıdır. Hadisin anlaşılması bu ilme bağlıdır. Fıkhın anlaşılması bu ilme bağlıdır. Bu sarf, nahu, lugat, maani, beyan, bedi bu ilimlerin en ince ayrıntılarına kadar yeterli alimlerin çıkması, toplumda yeterli ulemanın çıkması farz-ı kifayedir. Evet. Demek ki a'ta gibi aslı a'tavedir. Vavu yaya çeviriyoruz. Niçin söyledik? A'taya oluyor. Yayı da elife kalbediyoruz. Yazılışı a'taya kalıyor ama a'ta okunuyor. Aynen rama gibi, gaza gibi. Ve iştera Ha sülasi mezid diyor ya ister bir harf artırılsın buna a'ta örneği. İster iki harf artırılsın iftaala babı mesela. İştera, iştereyedir. E, A'ta'nın manası verdi. A'ta verdi. İştereye satın aldı manasında. İştereye. Bakın aslı iştereyedir. Y harekeli makabli meftu elife çevrildi. İştera oldu. İstaksa da aslı istaksevedir. Bu da üç harf artırılmış. üç harf artırılmaya örnek. Yani üç örnek veriyor ki ister bir harf artsın, ister iki harf artsın, ister üç harf artırılsın fark etmez demek istiyor. İstakseve vav harekeli makabli meftu elife çevrildi. İstaksa oldu. İstaksa. Tabi yine hatırlayın istakseve. Vav kaçıncı harf olarak gelmiş? Hemze 1, sin 2, ta 3, kaf 4. Sat 5. Vav 6. 6. harf. Dedik ne? 4 ve 4'ten yukarı gelirse vav <coughs> dedik yaya çevrilir. İstakseve oluyor. İstakseye ondan sonra elife kalb oluyor. İstaksa oluyor ama ya şeklinde yazılıyor. Ve ismül mef'uli minhu ismi mef'ul minhu bundan yani bu nakıstan kel mu'ta vel müştera mu'ta ve müştera gibidir. Nedir asli aslı? Mu'tevundur. Çünkü a'tavedir ya aslı. A'tave, a'tave verdi. A'ta oluyor. Mu, e, a'tave e, a'tave yu'tivu aslını dikkat edin. Yu'tivu mu'tivun. Şey, mu't, e, e, meçhulden yapıyoruz. Yanlış söyledim. Mu'tavun meçhul. Yu'tavu çünkü. Yu'tavudan yapılıyor. Yu'tavu meçhul. İsmi mef'ul mu'tavun olur. Bakın mu'tavun. Vav yaya çevriliyor. Biliyorsunuz neden? Mu'te yun olur. Ya harekeli makabli mefsu elife çevrilir. Mu'ta olur. Ha başında eliflam olduğu için dikkat edin sonunda tenvin yok. El mu'ta okuyoruz. El mu'ta. Burada özellikle musannıf rahmetullahi teala eliflam getirmiş ki mu'ta okuyalım. Yani elif şeklinde okuyalım. Ha eliflam olmasaydı aynı asan ve rahan gibi olurdu. Ne olurdu? Mu'tevun. Bakın mu'tevun. Vav yaya çevrilir. Mu'teyün oldu. Niye yaya çevriliyor biliyorsunuz. Mu'teyün. Ye harekeli makamlı mef'ul elife çevirdik. Mu'tan oldu. Çünkü tenvin var orada. Mu'tan tenvinden dolayı elifi atıyoruz. Mu'ten oldu. Yani eliflan başında olmasa mu'ten okunur. Eliflan başında olursa el mu'ta okunur. Mu'ta yani verilmiş. E'ta verdi. Mu'ta verilmiş. Mu'ti veren. Onu ayrıca okuyacağız. Yani sonu elife çevrilenleri şimdi söylüyor. Sonu hangileri elife çevriliyor? İşte e, vav ve ye görüyorsunuz fiili madide elife çevriliyor. İsimde de hakeza. asar hada olduğu gibi. Sülasi mezidu fihide de fiili madide elife çevriliyor. İsmi mef'ulde de çevriliyor. İsmi failden bahsetmiyor. Niye? Çünkü orada bu durum yok. Onu göreceğiz. İsmi mef'ulde işte kel mu'ta vel müştera gibi. Müştere yündür aslı. Müştereyün ismi mef'ul. Ya hara kelime akad mef'ul. Elife çevirin müştera oluyor. El müştera. Vel mustaksa bu da mustaksavun ismi mef'ul. Mustahracun gibi. Mustaksavun vavu ya'ya çeviriyoruz. Mustaksayun oluyor. Elife kalbediyor Mustaksa oluyor. El mustaksa. Ve kezalike yine böyledir. Yani elife çevrilir. İn eğer lem yusemmel failu. Fail zikredilmese yani binay meçhul olursa minel mudari. Bakın madi demiyor. Mudari minel mudari. Mudari'in binayı meçhulü de böyledir. Ke kavlike yu'ta ve yuğza ve yurma. İşte mezidu fihiye örnek yu'ta. Yu'ta vu'dur. Yu'ta vu. Vavu yaya çeviriyoruz. Yu'ta yu oluyor. Elife kalbediyoruz. Yu'ta oluyor. Yuğza da yuğza vu'dur. Yuğza vu. Ee, vavu elife çeviriyoruz. Yuğza oluyor. Yurma da yurme yudur yurmeyu ya'yı elife çeviriyoruz yurma oluyor. Niçin bunlar yapılıyor artık bilmeniz lazım yani. Bunları artık tek tek açıklamaya gerek yok. Çünkü bugüne kadar okuduklarınızla, bilginizle, ilminizle rahatlıkla bunun üstesinden gelebilirsiniz. Eğer gelemiyorsanız o zaman eksiklik var. Şimdiye kadar düzgün okumamışsınız demektir. Burada yalnız şuna da dikkatinizi çekeyim. Yuğuza bakın yine ya şeklinde yazılmış yani <clears throat> yuğzevu aslı yuğzevu olmasına rağmen ya şeklinde yazmış. Burada da hata mı yapılmış? Hayır. Burada hata yapılmamış bu sefer. Niye? Çünkü burada dördüncü harf oluyor. Yuğzevu ya bir, gayn iki, zeyn üç, vav dört. Ha burada vav dördüncü harf olarak geldiği için doğrudur. Önce ya'ya çevrilir. Yuğzevu olur yuğzeyu. Ondan sonra elife çevrilir. Yuğza olur. Yani gaza Gaza orada ya yazılması yanlış. Orada elif yazılması lazım. Yuğza burada ya yazılması doğru. Çünkü buradaki vav dördüncü harf olduğu için önce. Yani bunlar ince şeylerdir. Bakın birisi size dese ki yuğzanın aslı nedir? Deyin ki yuğzevudur. Ondan sonra yuğzeyu olmuş. Bakın direkt yuğzevuyu direkt yuğza yapmayın. Bakın direkt yuğza yapmayın. Niye? direkt YOZA yaparsanız size der ki peki niye ya, ya şeklinde yazılmış? Bu vavidir. Niye sonu ya olarak yazılmış? Hata mıdır? O zaman ya diyeceksiniz hatadır ya da işin içinden çıkamazsınız. Diyeceksiniz ki yugzevu önce oldu yugzeyu. Niye önce oldu yugzeyu? Çünkü diyeceksiniz vav dördüncü harf olarak gelirse dört veya dörtten sonra olarak gelirse ve makabli dammeli değilse bakın bunu unuttum söyleyeyim ve makabli dammeli değilse biraz önce anlatırken bunu unutmuştum söyleyeyim. Ha vav 4 ve 4'ten yukarı gelirse ve makabli dammeli değilse ya harfine çevrilir. İşte yugze vu. Vav dördüncü harf olarak gelmiş. Makabli de dammeli değil. Onun için buradaki vav ya harfine çevriliyor. Yugze yu oluyor. Ondan sonra ya elife kalb oluyor. Yugza oluyor. Yazılışta da ya kalmasının sebebi yugze yu'ya dönüştüğü içindir. Yurma zaten yurme yudur. Yurmeyu zaten yurmeyu yazılır. E, ama elife kalbede yurma okunur. Evet bugünkü dersimiz yeter olsun. Ee, şey ibareyi okuyorum. والثالث المعتل اللام ويقال له الناقص وذو الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك تقلب الواو والياء ألفا إذا تحركتا وإن فتح ما قبلهما كغزا ورماه وعصان ورحن وكذلك الفعل الزائد على ثلاثة أحرف كأعطى واشترى واستقصى واسم المفعول منه كالمعطى والمشترى والمستقصى وكذلك إن لم يسمى الفاعل من المضارع كقولك يعطى ويغزى ويرمى